Home, padrí, volem guanyar audiència, però no sé si aquesta és la manera. Escolteu el nostre dansa dissabtes de 9 a 11. Capitxi? Sabies que Ràdio Cornellà és l'única emissora que t'informa del que passa a la nostra ciutat dia rere dia? Cada hora en punt, butlletins horaris amb les notícies locals més destacades i el temps. A la una de la tarda de dilluns a divendres, l'informatiu Cornellà Notícies, on en 30 minuts ampliem totes les notícies del dia. I quan vulguis, a la nostra web radiocornellà.cat.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 Un pasito pa'lante com la Maria. Eh, puja! Eh, pots currar una muntanya d'or. Eh, falta d'amor say na na, I say hi. You say bye bye, I say hey. Tell me what you want. Money, money, money, money, money. Baixamos a música E temos unha sorpresa para todos os nosos ointes sí, Ademais felicitámoslo e damos benvida Moitas gracias por atendernos eh, eh, Todo eso eh, tú, eh, tú tamén tens que felicitar no, porque... Además, eh, tiño el te contacto, tiño hasta o seu teléfono. É, é veciño, non? Veciño, sí, veciño. Manuel pero... Pérez Álvarez, moi boa tarde. Moi boa tarde. Boa tarde. Ben... Que tal, hombre? Benvido, moitas gracias por atendernos. Si, Sí, espera, me ouvides? Claro que sí, claro, como non? Estamos a... Ah, a... Ah, é que vos... Estou vendo, estou vendo en directo <laughs> Carai <laughs> Tenemos que fazer o seguinte na, na próxima ocasión Mandaremos un enlace E directamente verémonos tanto ti como nosotros Mediante unha aplicación que se chama Met eh, eh, eh, fa, e, deixo, eh, Si tes con, con correo electrónico ou co mesmo non hai problema ningún para poder facelo. Ben, a ver, primeiro preséntate, que ti eres un galego que vive en Hospitalet, pero de que, da Mariña, da Mariña ou do interior? Vale. que vos vexo, me ouvides? Sí. que vos vexo, vou sacar, vou sacar o directo porque vos vexo vexemos con retraso ao comentario. Ah, sí, vale, sí. vale. Ah, ah. E ahora agora saque saquen a imagen Eh, sí, sí. Eh, vale, vale pois pues, volves a poñela despois dun momentiño. Dime. Vale. Entón, eh, unha cousiña que me fai moita moita ilusión eh, gracias Dime. porque sempre levou moito tempo póndome en contacto con vos e eh, nunca me e eh, nunca fixemos nada, eu eh, vivo aquí en Hospitalet. Sí. Eh, son de Lila que eh, eh, son non o conocín en persona, pero conozo a xente da zona de Lobios, da Baixa Línea, que era que han conocido do, da persona que falleceu fai un tempo. Ah, ah. Xosé Lamela. Do Lamela. Sí. Mm. Eu teño tíos alá, eu, meus pais son daquela zona. Mm. Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Eu son daquela zona e... Eh, eh, cando miraba no Facebook as imágenes ou as fotos dele de, de Boston Hill, mm. pois... Pues, mm. eu teño tío ali que vive ali e, eh, vale. eu son de aquí do hospital pero traballén en Cornellá na zona do onde está o onde está o, o onde está cerca dos Plau, no polígono Ise, pois eu son, traballei ali moitos anos. Mm -hmm. E víamos, eh, puxeme en contacto algunhas veces co, por Facebook, por WhatsApp, non sei con quen de vos, ahora mismo estou... Sí. Mm. Eh, no, ya estaría mi ilusión, eh, ahora mismo estou grabando para que o vexa toda, porque a familia miña da muller era lá tamén da baixalina e toda vive aquí e e faíame moita ilusión poder falar con vos. Pois Marolo, agradecemosche moitísimo que, que, que este, xa, xa faremos, verás que faremos sí. unha cousa importante, interesante que, que, que empregamos precisamente cando a pandemia, que, que foi a, a, a conexión directa para poder vernos e poder falar. E te, e, un, nos mandamos un enlace... Mm, pero, eh, eh, pero unha, unha preguntilla... Eh, Podes asistir aí un, un sábado á tarde e en claro, directo con vos? Sí, tanto que sí, claro como sí. non? E eh, facemos claro. unha foto para publicala, claro. Exactamente. Ah, bueno, claro, ah, eh, que a mí sí. faía... Eh, Porque eu estou, mira, eu estando aí traballando en Cornellá Sempre iba á festa do, do de... Parque da Remonta dos Galegos ah. Por de Castro Sí, sí eh, nunca cheguen a ir ao centro, centro cultural de Rosalía de Castro de Cornellá. <laughs> Pois nosotros, bueno, cerca, cerca, cerca, pero tamo, non estamos lonxe. Pois xa, nunca... pero eu sempre que a cercanía unha cousa outra nunca nunca collín, va, vou ir a Rosalía de Castro, nunca fui, nunca fui. Vale, sí, sí. pois tú, bueno, pois Manolo, o mesmo meu compañeiro Caminos tes visto pola eh, pois, ali pola festa. Pois Manolo, para nós vai ser un placer e unha honra que terte aquí. Non te preocupes que sí, vamos eh, a disfrutar e ao mesmo tempo eh, entón, cando... eh, ia... Quería aproveitar, xa que estamos nesta, nesta cousa falando, sí. quería tamén fazer un pouco, non unha reivindicación con unha faladeira de senón facer un comentario na situación na que me atopo e se houbera alguna persona que me pudera eh, axudar ou ou, ou, ou, ou alumbrarme un pouquiño para poder arreglar a miña situación a que me atopo que levo cinco anos mm. de baixa Vaya. Pois, pues tamén sería un pouquiño de axuda para poder, si, a ver se houber alguén que me pudera axudar. Pois, pois, a ver, nada, nos, pasas por aquí e no, entonces nos, eso os poñémolo aquí. Non te preocupes que eh, non... Escoita, escoitado unha cousa, eh, para poder para poder ir un sábado aí, falámoslo antes ou collo ese vergonza Sabes como dicimos en Galicia? <laughs> en, entras to mismo pote. Pero vamos a ver, Vou sí. ou non vou? Sí, sí, sí, <laughs> como que non? Sí, aí, ver, tú, tú fai... eu eu eh, me ahora mismo coa, na, no, no estado no que me encontro dun problema eh, nun problema médico dunha rodilla, pois pero bueno, acercarme un sábado a tarde. Sí. Eh, pues, si me decides ahora mismo que no hay ningún problema por sí. poder sentarme ahí con vos, sí. eh, hablarlo, eh, comentarlo. Serás, sí, serás benvido, non te preocupes que... Eh, despois eh, tamén para falar como vos dicen, da, da baixa línea un pouco... Eh, eh, eh, eh, coñeci, coñécela entonces, tú coñécela ah, ben. Claro, eu, eu pertenento, meu pais, meu, o povo dos meus pais era o último pueblo do, do embalse que se, que se fixo. A Ceredo. Non, Buscalque. Ah, Buscalque, vale, vale, vale. Que era o último polo, despois de Quintela e Aceredo era o último polo que había antes da fronteira con Portugal. Ah, sí, uh -huh. sí, sí. Eh. E meus pais son dali, meu, teño un tío que vive na primeira, no, na segunda casa entrando en Lobias a dereita, vive un tío meu, uh -huh. e, a -huh. eh, meus pais pues... Pois- son de Vigo, pero ahora mismo eh, e les pertenecen o, o Ayuntamiento de Lobeira, en Gou, eh, Torneiros. Sí, sí, xa sei, xa sei onde está. Bueno, pois eh, verás, disfrutaremos e eh, in, intercambiaremos eh, opinións con respecto a aquela zona que ademais, por certo, vas podes levar unha unha revista da asociación que sí. onde falamos de, precisamente de, de, de la mela que que sí. pediuselle precisamente ao concello que se lle, que, que se nomeara mm, eh, fillo predilecto por o feito de que, bueno, eh, eh Bueno, pois pues que nada, que, que ve, ah, ah, ve... Algo bien, e eu tamén tiño unha revista de cando foi o momento cando se produciu o embalse na Baixa Limia, de como foi a historia o montaje, eh, toda a xente como se foi co Ayuntamiento de Lobios e co Ayuntamiento de Entrimo. De Entrimo, ah, de Entrimo, sí, sí. sí. Bueno, claro, pois... Pues, Pois nada, que serás benvido, Manuel sí, Vale, que... pois tomo, tomo vos a palabra Se de aquí a semana que ven Non teño ningún compromiso Dale. Eh, Eh, contade que eu aparecerei por aí e, eh, fa, eh, facemos unha, unha charla. Pois claro que sí, home, aparte de eso, sí. pois pues, tamén nos gusta que os, os ointes e os seguidores que, que nos apoyen na, nas nosas pretensións e ao mellor hasta nos dicen, por que non posta el pezo de música que nos que me gusta? <laughs> eh, eh, mira, mira, estuve aquí hasta en Xubeira foi unha semana na festa do hospitalé. Sí, sí, claro que sí, sí claro sí. que sí, sí, sí. Agora, aquí Ah, nos xa as entrevistamos varias veces, pero últimamente para poder falar con elas hai que pedir eh, audiencia. E, e, e entón, pois, no, están moi ocupadas, a verdade que sí, que, no que, sí. que, que eh, eh, eh, bueno, nos, eh, agradecemos, agradecemos de corazón que me collades esa chamada Nada, en da que nada, hombre, digo, tranquilo. Xa vos digo que son unha generación máis nova que a vosa, pero son moi daquela zona. De, de, de verdade que che agradecemos polo feito quere decir que nos, nos vivimos eh, eh, eh traballamos e eh, facemos todo o que queremos facer precisamente por eso, porque porque hai ointes e eh, seguidores que nos escoitan, senón sí, non isto non porque ten. Porque ti vives un hospitalet, eu tamén vivo un hospitalet. O sea... Eu vivo na, eu vivo na, na, na calle Altes, na, na Riva na Rambla, na zona da, da Rambla, na calle Luis Tarradellas. Ah, Josep Tarradella, Tarradellas, sí, señor. Eu eh, vivo abaixo no barrio de Leiche. Eu levo 25 anos aquí en, en Barcelona, teño 50, eu vale. me contesté. Vime no, noven, vime no, no 92, no ano das Olimpiadas. Ah, moi ben, estupendo. Eh, bueno, e caseme cunha muller que a miña sogra, a miña sogra de é do Concello de, de Lobeira, de, de, de, de Torneiros. De Torneiros, o sea, eu, eu collín, eu collín, collina da terra. moi ben, moi ben. Sí. Manuel, pois eh, agardamos a túa visita. Cando queires, vale. estamos aquí a túa Moitas gracias, é unha aperta moi grande para... Igualmente. Pa Igualmente para ti. Eh, disfruta, familia, como disfruta no. que seguiremos eh, emitindo e eh, poñendo música tamén. Eh, moitas gracias. Veña. Vale, aperta. Hasta outro momento, Manuel. Moitas gracias. Chao, chao. Veña vamos a poñerlle música a Manolo. Que sí. sorpresa sí. que un ointe nos estea. Ademais, vendo por, por, <laughs> o Facebook, non? Sí, sí, vendo. Veña, vamos a la música, Kiko. Vou vos canta a primeira Vou vos canta a primeira E con esta fago unha Andai olé e con esta fago unha Na tua cara nazo sol Na tua cara nazo sol Na tua garganta lúa Anda e olé Na tua garganta lúa A primeira foi a lo, a primeira foi a lo, E con esta fago dúas Anda e olé E con esta fago dúas